ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المهيمن والمعين أنت المعين إن الخلائق كلها بعظيم جودك تستعين أنت المعين وحسبها بيديك يا رب المعين شئت يا أنت المهيمن والمعين أنت المعين لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا رب أنت المهيمن والمعين أنت المعين متعثر بالرزق ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين ما شئت يا لي والمعين أنت المعين ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعين أنت المعين إن الخلائق كلها بعظيم جودك تستعين أنت المعين وحسبها بيديك يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Draga braćo, cijene i sestre, nakon zlata uzvišenom Allah, salavatu, poslanika Muhammeda, želim da vas pozdravi dženevskim pozdravom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. želim vam dobrodošli na večerašnjem predavanju koje ovaj put za vas organizovao udruženje Oazu sa među sa Islamske zajednice i Tuzla. Kao što se već upoznate, tema večerašnjeg predavanja jeste vjera i savjet. U hadijskoj bilježi muslim poslanik Salah i Sali kaže vjera i savjet. Koga pa ga savjet pitaše savjet u kome Allahu poslaniće. Pa reče savjet o Allahu, njegovom poslaniku, vođama muslimana i ostao muslimanskom publiku. Hadis je sahih. Ovaj kratki jasni hadis, jedan je od hadisa koji predstavljaju osobinu Islama, savjet obuhvata sljedeći značenje. Dobro željeti onom koga se savjetuje riječima i djelima nastojati da se uputi na dobro voljom i činom. Naš večerašnji gost i predavač, uvaženi profesor Aljo Bendija Cikotić, koji je rođen 1969. godine u Republici Crnoj Gori, opština Berani, Završio je Kazi Husre Begov u medresu u Sarajevu 1987. godine kao odličan student. Bio je primjen na Islamskom univerzitetu u, Medini 1990. godine gdje završava nastavu na ocijeku za jezik u trajan dvije godine, a studira je na fakultetu Dava i osnove vjeri, čije je studij tada odgodio zbog aktivnosti podrške muslimanima iz Bosne i Hercegovine. Upisao je završio studij na fakultetu islamske nauke u Sarajevu 1999. godine te naredne godine upisao postdiplomski studij na istom fakultetu na katedri za hadis. Zaposleni radi kao imam Hatib i Malim u Travniku. Sada riječ prepuštam važan profesor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu, milostivom, samilosnom, vladaru dana sudnjega. Njemu se zahvaljujemo i od njega pomoć i utočište molimo. Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših dijela, jer koga Allah uputi na pravi put, on je upućen, a koga u zabludi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha jedino koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wasallam njegov rob i poslanik. Poštovana braćo i cijenjene sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Neka je Allahov blagoslov i mir na sve nas. Molim Allaha uzvišenog da u ovoj prelijepoj džami spusti na nas milost svoju. Da nas učini smirenim večeras i sigurnim i da nam grijehe oprosti i prije nego što izađemo večeras iz ove džamije. Amin. Uistinu su ovakvi skupovi velika radost za sve nas i ja želim večeras obradovati nas jednom predajom koju bilježi imam Tirmidhi u kojoj Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže i volio bih da ovaj hadis dobro zapamtimo i da ga prenesemo svojima. Men gada ila al masjidi la yuridu illa en khayran أو يعلم خيرا كان له كأجر حاج tamen حجته Ko pođe u džamiju, želeći samo, evo pogledajte koliko je značajan nijet, želeći samo da nauči nešto od hajra ili da druge pouči hajru, imat će nagradu hađije potpunog hađa. Subhanallah, ovu predaju izgleda da malo koristimo, malo o njoj govorimo i malo podstičemo njome muslimane i muslimanke koliki je značaj dolaska u džamiju sa nijetom ili ciljem učenja hajra ili poučavanja druge hajru. Znamo one druge predaje da grupa koja se okupi u Allahovoj kući da uče Kur'an i da, druge, da jedni druge poučavaju, da se na njih spušta smirenost, da ih obuhvata Allahova milost i da ih Allah spominje kod onih koji su kod njega. To je daleko češće citiran hadis, ali mislim da je ova predaja toliko poticajna i toliko značajna da i vezirski travnik iz kojeg sam došao večeras da budem sa vama ovdje nije ni malo daleko ako smo svjesni koliku ćemo nagradu kod svoga gospodara dobiti. Zato je i tema o kojoj ćemo govoriti večeras isto tako vrlo značajna i bitna, jer kako je uvodničar kazao, govorit ćemo večeras o hadisu kojeg bilježi ima muslim od Temim ibn, Eus Eddarija u kojem poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže dinun nasiha dinun nasiha dinun nasiha. Tri puta je kazao Resul sallallahu alaihi ve sellem, vjera je savjet. Kulna, Temim kaže, pa smo rekli, limen ja Rasulallah, za koga je savjet? Fekal, pa je poslanik sallallahu alaihi ve sellem odgovorio, lillahi, voli kitabihi, voli rasulihi, voli immetil muslimine, wa ammetihim. Vjera je savjet za Allaha, za njegovu knjigu, za njegova poslanika, za predvodnike ili vođe muslimana i za muslimane uopće. Mi živimo vrijeme koje karakteriše brz i jak tempo života. Mi živimo vrijeme u kojem je materializam preuzeo primat i unutar kojeg je vrlo značajno da vjernik pronađe i vjernica naravno svoje mjesto. Ovo je naše vrijeme, naš izazov i naravno naša prilika, a čini mi se da je ovo divna prilika za islam. Zašto? Kada omladina sebi kupuje mobitel. Kakav mobitel traže? Kakav? Je li najbolji koji u tom momentu mogu nabaviti za onu cijenu koju oni mogu sebi priuštiti? Kada ljudi sebi kupuju auto, traže opet najbolje, najkvalitetnije, sa najboljim karakteristikama. Pogledajte, kada hoće sebi, ne znam, kupiti stan, traže najbolju lokaciju i sve nešto tražimo najbolje. Mislim da je ovo vrijeme u kojem naša lijepa vjera din islam ima ogromnu šansu za cjelokupni ljudski rod zato što sad ljudi traže na Dunjalu ono što je naj, najbolje. A islam u tom smislu nema premca nema nekoga što se može porediti s time. Sjećamo se one vrlo interesantne sudbine Selman El Farisije, koji je bio vatropoklonik, pa je nakon toga tragajući za istinom otišao kod kršćana i služio u crkvi, otišao u Šam, pa je postao kršćanin da bi nakon toga ga preuzeli jevreji i sa židovom kojem, kojem su ga prodali, došao je u Jethrib, kasnije Medinu Resula sallallahu alaihi sellem, da bi na kraju prema znakovima koje mu je onaj kršćanski svećenik kazao da on neće jesti sadaku, ono što mu se daje kao sadaka, da će jesti i prihvatiti hediju i da će na plećima imati pečat poslanstva. Selman El Farisi je tragao za istinom i hvala Allahu uzvišenom na kraju došao do dini Islama. I danas mi se nadamo i u Tuzli, i u Beču, i u Vašingtonu, i u Parizu, ili u Istanbulu i bilo gdje da ljudski rod živi ako bude tragao za najboljim, najprimjerenijim putem za čovjeka, onda će sa Allahovom pomoći doći do Islama. Jer je uzvišeni Allah učinio da je Islam inna dina inda Allahi Islam jedina vjera, jedini pravac, jedini put kod Allaha koji je prihvatljiv jeste Islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ Onaj ko bude mimo Islama želio neku drugu vjeru neće mu biti prihvaćena. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ I on će na budućem svijetu biti među onima koji su na gubitku, koji su propali. Zato smo i mi danas u prilici da na najbolji mogući način možemo praveći paralelu. Evo mi živuća generacija, posebno oni koji su zapamtili predratni period života na ovim prostorima, ratni i poratni, mogu praviti paralele. Šta znači živjeti daleko od islama i šta znači živjeti u islamu. I neko nam je bio sebeb Neko nam je bio povod da se upoznamo sa Islamom i ja molim uzvišnog Allaha da i večerašnja ova noć i ono što ćemo skupa podijeliti od onoga što nam je Allah dao od znanja bude sebe da još više zavolimo našu lijepu vjeru dini Islam, da je još čvršće prigrlimo, da je u svom životu u punini njenoj i ljepoti živimo i da zaslužimo Allahu milost i na ovom i spas i uspjeh i na budućem svijetu. Amin. Ova predaja po mišljenju islamske uleme spada u četiri predaje na kojima se temelji islam. Dakle, toliko je značajna i toliko je bitna i toliko snažnu, naravno, i jaku poruku nosi. dinun nasiha. Vjera je savjet. Savjet podrazumijeva iskren pristup. En nushu nesaha jensahu na arapskom znači uputiti savjet onome kome želiš dobro i prema kome si iskren. Suprotno od savjeta jeste prevara, jeste varanje, jeste neiskren pristup. Zato je vjera i pristup njoj ona koja od nas zahtijeva iskrenost. Prema mišljenju islamske uleme na pitanje šta je najteže postići u islamu. Odgovor je Jesmo čuli sa ove strane? Iskrenost. Najteže šta je postići jeste iskrenost. Jer u stvari mi svaki dan kada nam Allah povrati dušu ujutru i kada kažemo Elhamdulillahi ledi ahjana ba'dama amatana wa ilayhin nušur Hvala Allahu koji nas je oživio nakon što nas je umrtio i njemu ćemo se vratiti mi imamo još jedan dan na Dunjaluku, još jednu šansu, još jednu priliku, ali još jedan izazov. Koliko ćemo u tom danu biti iskreni i koliko ćemo sva djela koja budemo činili činiti iskreno i svakim djelom i ovaj naš večerašnji dolazak u ovu džamiju pitanje je kako smo došli sa kakvim nijetom jer će se dijela mjeriti prema nijetu i shodno iskrenosti našeg nijeta ćemo imati nagradu jer onaj ko je došao radi toga da se podsjeti na hajr ili da nauči nešto od hajra imat će, vidjeli smo kako kaže Resul sallallahu ogromnu nagradu. Hadži je potpunog hadža. Možda je neki mladić došao zato što će doći neka djevojka. Ili je došao zato što mu je bila lijepa prilika da se susretne sa nekim. Ali je bitno da spojimo više nijeta, da smo došli da obavimo jaci u džematu, da smo došli da susretnemo braću u vjeri, da smo došli da nešto od hajra čujemo i da smo došli da uputimo dovu uzvišenom stvoritelju da nas učvrsti i nijet je vrlo bitan i evo ovo je jedan od savjeta koji možemo e, iskoristiti ili uputiti jer svakako je tema i večera sve što budemo upućivali jeste upravo savjet svima nama. Jer je vrlo bitno da svakodnevno čujemo određene stvari, da se podsjećamo jer insan, sama riječ insan znači kad bi se prevelo na naš jezik zaboravko, onaj koji zaboravlja. Zašto klanjamo namaz? وَأَقِمِ li لِذِكْرِي I namaz obavljaj da bi me se sjećao. Jer naše sjećanje na Allaha je to koje nas motiviše da ustrajemo u dobru, a da se klonimo onoga što je loše. Zato je na prvom mjestu Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem kada je upitan li men ja rasulallah, kome je vjera savjet? On je rekao na prvom mjestu lillahi. Za Allaha. To jest da putem vjere ispravno shvatimo kakav odnos trebamo imati prema Allahu. Da trebamo biti iskreni u svom odnosu prema stvoritelju, prema onome koji nas je stvorio, koji nas obskrbljuje, koji nam daje sve što imamo i koji traži od nas da mu na tome budemo zahvalni. Wala in shakartum la ako budete zahvaljivali, ja ću vam još više dati. Allah će nam još više povećati. Subhanallah. Mi smo potpuno ovisni o Allahu, a Allah je potpuno neovisan od nas. Kako je onda čovjek nezahvalan? Kako je samo onda čovjek lakouman ako neće svome stvoritelju svakodnevno biti zahvalan na svakom danu, na svakom udisaju i na svakom izdisaju. Mi imamo u našoj lijepoj domovini Bosni i Hercegovini imamo puno još ljudi koji uopšte nisu uvjereni, nisu ubijeđeni i svojim dijelima ne pokazuju da vjeruju da nema drugog Boga sem Allah Kako probuditi iman u prsima naših ljudi? Imate još uvijek jedna ekipa koja se dvoumi. Kaže, mi znamo da postoji neka nadnaravna sila, ali još uvijek ne znamo kako da je definišemo. Ima tu puno i kompleksa, a vi se sjećate, na srudin, Hođa kaže, kako ti znaš da postoji Bog, kaže lijepo. Ovo je ono malo šaljivo, ali može biti vrlo poučno. Kaže, kako god ja isplaniram, ne bude tako. Neko mi se miješa u posao. I ja znam da je to uzvišeni Allah. Jer kaže, kako god ja da isplaniram, ne bude tako. E ja želim večeras vam prenijeti jedan istiniti događaj sa molbom da ga zapamtite i da ga svojim ukućanima, svojoj porodici prenesete i da o njemu, o tom događaju razgovarate. Iz jedne dobre muslimanske porodice, otputovao je student, dakle to je muslimanska država, u nemuslimansku državu u kojoj je bio socijalizam. Momak je završio studij i vraća se kući sa diplomom. A porodica je sva ushićena, radosna i sretna što im sin dolazi sa studija, sad već sa diplomom, jer to je za njih bila velika čast. Priredili su mu lijep doček, Napravili su hranu, pozvali prijatelje i komšije da proslave završetak studija. Kada se približilo vrijeme namaza, spremaju se ukućani da obave namaz i njega zovu, kaže on, ja neću klanjati dok mi ne dovedete najučenijeg čovjeka iz našeg mjesta da mi odgovori na tri pitanja. Pamtimo dobro. Prvo, ako postoji Bog, ne uzubila, pogledajte šta je utjecaj sredine učinio kod njega. Kaže prvo, ako postoji Bog da mi ga opiše kako izgleda. Drugo, šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto dogoditi. I treće, ako je šeitan stvoren od vatre, onda neće biti kažnjen vatrom. Jer vatra, od vatre on i džehennemska vatra, to za njega neće biti kazna. Ja se nadam da su zapamtili pitanje, ova tri pitanja svi. Znači, na prvom mjestu, ako postoji Bog, da ga opiše kako izgleda. Drugo, šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto desiti. I treće, ako je šeitan od vatre, kako će onda biti van vatrom. To su bile velike njegove dileme. Porodica se plaho zabrinula i doveli su najučenijeg čovjeka iz njihovog mjesta. Kad mu je mladić postavio ova tri pitanja, taj alim je ustao i mladiću udario jak šamar. Mladić je pomislio, kaže, pa dobro, ako nisi znao odgovore na moja pitanja, nisi me makar treba udarati. Jer je on pomislio da ga iznervirao time i isprovocirao i da je rezultiralo to tim šamarom. Ne kaže njemu Alim. Upravo u tom šamaru su ti odgovori na sva tri pitanja. Prvo pitanje je bilo, ako postoji Bog da mu opiše kako izgleda. Kaže njemu Alim, jel te boli? Uh, kaže, boli. Izgleda da ima malo žešću ruku. De mi kaže, opiši bol, jer ja ga ne vidim. Kaže njemu mladić, ne mogu ti opisati, ali ga osjećam. Isto tako kaže sine. I Allaha uzvišenog ne možemo vidjeti na dunjaluku, ali osjećamo u svemu onome što nas okružuje. Jer sve ono što vidimo, a i ono što ne vidimo, nije moglo samo nastati. Ima stvoritelj koji je sve to smjerom stvorio, uredio i sve održava. Drugo pitanje je bilo Šta je to sudbina i kako znamo da će se nešto desiti? Pita Alim mladića, jesi li znao da ćeš dobiti šamar? Da li si jutro znao i pretpostavio da ćeš dobiti šamar? Kaže on, nisam. <laughs> Vjerovatno da je znao, malo bi drugačije se ponašao. Isto kaže tako, sine, i za sudbinu ne znamo da je nešto suđeno dok se ne desi, dok se ne dogodi. Tek kad se dogodi znamo da je nešto bilo suđeno. I treće je pitanje bilo, ako je šeitan od vatre, kako će biti kažnjen vatrom? Od čega je, kaže, stvorena moja ruka? Kaže mladić od zemlje. A tvoje lice, kaže od zemlje. Pa eto, kaže, moja ruka od zemlje, tvoje lice od zemlje, kako se onda žališ da te boli? Kada Allah odredi da boli i da nešto kazna bude, to će sigurno i i biti. I zato je ovaj događaj u istinu vrlo poučan i nadam se da će mnogima poslužiti kao snažna argumentacija onima koji se dvoume, onima koji sumnjaju, onima koji nisu još uvijek svjesni i koji ne mogu da se oslobode određenih vesvesa ili sumnji koje imaju u svojoj glavi, da im Izgleda mnogima treba isto, isti lijek kao i ovom mladiću. Izgleda mnogima treba da se malo osvijeste da bi došli sebi. Mnogi dobiju možda ne taj fizički šamar, nego dobiju životno iskušenje na Dunjaluku i onda vi znate mnogi tek kada se razbole, tek kada izgube nekoga bliskog, shvate i kada im doktor kaže mi smo uradili sve što je do nas a sada je on u Allahovim rukama. Tek tada ljudi shvate kada im je puno teško, ali je daleko bitnije da znamo za Allaha kada smo u dobru, jer to nas uči Resul sallallahu alaihi ve sellem ta'arraf ila Allahi rahai fi šidde znaj za Allaha kada si u dobru kada si zdrav, kada ti je lijepo, kada imaš novca pa će Allah znati za tebe kada ti bude teško kada ostaneš bez zdravlja, kada ostaneš bez novca, kada ostaneš bez prijatelja, kada ostaneš možda bez porodice, kada ostaneš bez mnogo čega. Zato je vrlo značajno da uspostavimo na Dunjaluku ispravan odnos. A tome nas upravo uči naša lijepa vjera koja je savjet kakav odnos trebamo imati prema Allahu. Jer nas Resul alaihi salatu wasalam uči ittaqillaha hajthuma kunt. Allaha se boji gdje god da se. Jer Allah te vidi i Allah sve zna i Allah sve čuje. I onaj test koji je učitelj ili vjeroučitelj napravio sa učenicima da im je dao jabuku svakome od njih u ruke i kaže da napravimo jedan ispit da vidimo ko će od vas otići, sakriti se gdje ga niko ne vidi, pojesti jabuku i vratiti se do mene. Sva su djeca otišla, Neko se sakrio u haustor, neko iza zgrade, neko iza drveta. Svi se vraćaju, pojeli jabuke, jedino se Ibrahim vraća sa čitavom jabukom. I ovi misle da su napravili veliku stvar, pita Ibrahima, jer učitelj kaže, što ti nisi pojeo jabuku? Pa kaže ja, gdje god da sam se sklonio, vidi me Allah. Ovi drugi su sve mislili da mogu se sakriti i da se sklone od ljudi. Međutim, Uzvišeni Allah je taj koji sve vidi, sve čuje, sve zna i dječak je jedini položio ispit. Dakle, od momenta kada je čuo i shvatio kako i na koji način da se obhodi prema svome stvoritelju, on je dobro zapamtio lekciju i elhamdulillah uspješan bio. Postavlja se pitanje da li smo mi u dovoljnoj mjeri svjesni ovog odnosa. Kada smo u prilici da nas kamerman ili e, prati ili kamera snima. Imate puno ljudi koji su tada nervozni. E, onda on pazi dobro šta će kazati, jer ipak kamera ga snima. To će biti negdje prikazano. Zamislite samo jedan test da vas neko 24 sahata snima. Gdje god da se nalazite, bilo da ste na javnom mjestu, bilo da ste u dnevnom boravku, bilo da ste u spavačoj sobi, bilo da ste u toaletu, gdje god da se nalazite da je kamera sve s vama. Da li bismo vodili računa o svom govoru i o svom ponašanju? A da znamo da će nakon toga to gledati milioni ljudi. Zasigurno da bismo bili itekako pažljivi. A interesantno je, Allah je postavio svakom čovjeku svakoj osobi, bilo da je muškarac ili žena, da je punoljetan i pametan, dva meleka. I čovjek, ma jelfidhu min qavlin illa ledejhi raqibun atid, ništa neće izgovoriti, a da pored njega nisu pisari koji će sve to pomno zabilježiti. I zato nas vjera savjetuje, kada je svakodnevno živimo, kako ćemo onda taj odnos ispravni učiniti. Da budemo prema Allahu uzvišenom iskreni. Jer munafici licemjeri misle da mogu prevariti Allaha. Juhadi'un Allaha Walladine amenu. Oni pokušavaju prevariti Allaha i one koji vjeruju. Jer vi znate da su munafici među muslimanima. Klanjaju sa nama. Ali nisu iskreni. I misle da mogu prevariti Allaha Možda mogu prevariti vjernike. Ali na kraju وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ Prevarit će samo, samo sebe. Braćo i sestre, zapamtimo početak, dakle, ovog hadisa jeste da je vrlo važno da nas vjera savjetuje kako da izgradimo iskren odnos prema Allahu. Allah koji je potpuno neovisan o nama, Allah koji nas stvara, koji nam daje oblik koji On hoće, koji nam daje obskrbu, kada bi se svi ljudi i džinni od prvog do posljednjeg sakupili i zatražili sve o što žele i Allah udovoljio svima njima, to ne bi umanjilo koliko prst umanji kada se umoči u okean i izvadi od vode okeana. Dakle, Allahove riznice su nepresušne. Mi ne možemo to ni shvatiti, ni razumjeti. Ovaj dunjaluk ne vrijedi kod Allaha nikoliko krilce mušice. Jer da vrijedi, kako stoji u predaju poslanika sa da vrijedi ovaj svijet koliko krivice mušice, Allah ne bi dozvolio nevjerniku da se napije gutljaj vode. Samo su to zamišljene, umišljene vrijednosti kod nas ljudi. I zato je bitno da ovaj prvi odnos e, izgradimo na iskrenim, stabilnim, dobrim temeljima. Naravno da bismo u tome uspjeli, Dalje nastavlja Resul sallallahu alaihi ve sellem Wali kitabihi Nakon e, toga što je vjera savjet za Allaha, kako da uredimo iskren odnos prema Allahu, vjera je savjet i prema njegovoj knjizi. Ovdje se opet trebamo dobro zapitati. I ovo je pitanje vjerovatno koje svako od nas sebi postavlja ako hoćemo se testirati koliko volimo Allaha i da li iskreno volimo Allaha, onda pogledajmo koliko dnevno učimo Kur'an. To je otprilike najjednostavniji test. Jer mi kad nas neko upita koga najviše volite, mi kažemo Allaha dželle ako nekoga najviše voliš, ja sam, a vidim ovdje ima još te generacije, generacija koja je pisala pisma. Kada smo bili na školovanju, kada smo bili u vojsci, dobijali smo od dragih osoba pisma. I onda ono pismo ne samo da jednom pročitaš, nego opet se vraćaš, pa šta je ovdje htio ili htjela kazati? Šta je u ovoj riječi ili u ovoj rečenici? Mi Kur'an trebamo upravo učiti i iščitavati prevod i razmišljati o ajetima kao da se nama objavljuje. Jer kad se Allah obraća o vjernici, o vi koji vjerujete, to se Allah nama obraća. I doista, ja imam jednu grupu odraslih sa kojima pored teđvida i učenja kuranskog teksta na arapskom, na kraju časa čitamo prevod sa kratkim tefsirom. I uistinu je tako dirljivo kada razmišljamo o Kur'anu kao da se nama objavljuje. Doista tretira tako aktuelna pitanja. Jer Allahov govor je huden wa šifa, uputa i lijek. Huden wa rahme, on je isto tako uputa i milost. Allah je za razliku od svih prethodnih objava poslao posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem Kur'an koji nema ni prostornog ni vremenskog ograničenja. Znači on je uputa sve do sudnjega dana i za cjelokupni ljudski rod. Ako budemo pristupali Kur'anu iskreno, jedan naš profesor je rekao kakvu god životnu dilemu imate, i eto taj savjet želim prenijeti svima nama večeras, on je rekao samo otvorite Kur'an. I čak on savjetuje, kaže, otvorite nasumice, uopšte ne morate birati ni suru, ni stranicu. Kada imate bilo kakvu životnu dilemu ili bilo kakav životni problem, uzmite i otvorite Kur'an i počnite čitati. I s Allahovom pomoći naći ćete odgovor na vaš problem ili na vaše pitanje. Jer Allah nam govori od stvaranja prvog čovjeka o tome šta ljudski rod sve prolazi. Jer mi kada učimo Kur'an putujemo kroz povijest. Odlazimo do perioda kada nije bilo niti jednog čovjeka na Dunjalu. Sa Kur'anom putujemo i u džennet gdje su bili smješteni Adem i Havva. Sa njim upoznajemo i prvo iskušenje čovjeka i ispit na kojem su pali i zbog kojeg su ispušteni na zemlju, zbog kojeg mi nosimo jedini odjeću, zbog kojeg mi svi žudimo da se vratimo u dženne. Jer svima nam je želja i obsesija da se sa Allahovom milošću ponovo vratimo i nastanimo džennet. Gdje su bili naš praotac Adem i Hawa. S Kur'anom putujemo kroz historiju. Allah spominje različite narode, poslanike, njihove sudbine i dobre i loše. Sa Kur'anom dolazimo u sadašnjost. Dobijamo uputstva kako se trebamo vladati, čega se trebamo pridržavati, čega se trebamo kloniti. I ono što je ljepota, sa Kur'anom idemo i u budućnost. I saznajemo šta sve ima u džennetu i molim Allaha da nam se smiluje i nastani nas u džennetu, a šta sve imamo u džehennemu, molim Allaha da nas zaštiti i sačuva džehennemske vatre. Pogledajte kako lijep, kako divan imamo Allahov govor, ali je pitanje šta je sa muslimanima danas. Zašto nam je onda ovakav hal? Ako imamo vječni Allahov govor koji je uputa, koji je lijek, koji je milost, šta se desilo sa muslimanima? Da li su u ovakvom stanju zato što uče Kur'an? i zato što se vladaju i drže po kuranskih principa ili zato što smo se puno udaljili od Kur'ana. Vi znate kada Aisha radijallahu anha opisuje poslanika sallallahu alaihi ve sellem, kaže kane hulukuhul Kur'an. Njegov moral je bio Kur'an. On je bio živi Kur'an, Kur'an koji hoda. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je praktično pokazao ljudskom rodu kako se treba živjeti Kur'an. Šta mislite, jedno kratko pitanje, da, da malo o tome razmislimo. Da li bi nam situacija bila puno bolja da se muslimani i muslimanke pridržavaju makar samo onoga što znaju da je dio islama. Iako nam fali još puno znanja, ali je li problem, na primjer, znaju li muslimani da je alkohol haram? Da li ima jedan musliman i muslimanka u Bosni i Hercegovini da ne znaju da je alkohol haram? Možda, možda, ali jedan mali procenat. Međutim, da li je daleko više onih koji znaju, ali opet konzumiraju alkohol? I oni kažu, pa dobro, znate kako, eto, nekad ovako u prilikama, pa Allah je milosti. Da li znaju muslimani kada pričaju o šerijatu? Obično ljudima dok se spomene šerijat kaže o, to je dobro, četiri žene možeš imati. A kad im kažeš, a pet vakata namaza, ma eto, to je, a, hoću ja ako Bog da kao kad odem u penziju, onda ću ja početi klanjati. Pogledajte koliki je raskorak, dakle, između znanja i ponašanja. A koliko je još detalja koje bismo trebali znati, a ne znamo. Koliko je još potrebno da učimo, da svakodnevno iščitavamo, da se na sudbinama naroda koji su živjeli prije nas učimo i pouku uzimamo i da se popravljamo. Jer Allah neće izmijeniti blagodat koju je dao jednom narodu dok se taj narod ne promijeni. Kur'an govori, na primjer, o narodu od Sabe. لَقَدْ كَانَ لِسَبَئِمْ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَ U mjestu stanovanja stanovnika Sabe Allah je dao znak. Šta je bilo sa njima? Oni su imali džennetani an jemini u ošimali. Dvije bašće. Jedna je bila desno, jedna je bila lijevo. I kažu mu Fesiri kad opisuju, to su bile one bašće na kaskade. Iznad je bila voda koja je zalivala te bašće i u tim bašćama su, je raslo voće. Nisu morali ni da ga beru stanovnici od Sabe, nego samo stave košaru na glavu i prošetaju ispod drveća. I ono što opadne i upadne u te košare, sjednu i jedu ljepota. Sve im je bilo tako lijepo. I onda kulu min rizki rabbikum vaškuru le. Allah kaže jedite od opskrbe vaše gospodara i zahvaljujte mu. Beldetun tajibe. Kako je to bila lijepa zemlja, subhanallah. Sve im lijepo. Wa gafur i gospodar koji prašta. Sve su imali. I šta se desilo sa njima? Fe'aradu. Pa su se okrenuli od pravog puta. I krenuli su nekim drugim putem. Kada su bile teške ratne godine, kako su ljudi cijenili koricu, koricu hljeba. Kako su cijenili i najmanji komad hrane. I kako su se kleli da ga nikada više neće bacati. A kako, nažalost, ponovo danas vidimo osobe koje se neodgovorno ponašaju. I u ovom primjeru koji Kur'an navodi, pogledajte, dok su oni se od pravoga puta okrenuli i lošim putem pošli, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ Pa im je Allah poslao poplavu, koja je poplavila te lijepe bašće, فَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْتٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ Pa je Allah zamijenio umjesto te dvije prelijepe bašće, onda su dobili bašće na kojima je rastinje bilo sa trnjem i plodovi su bili maleni. Da bi nabrali te malene, gorke, neukusne plodove, morali su se dobro izgrebati. I opet se nikada ne bi mogli lijepo najesti. Velike džezejnahum bima keferu i Allah kaže tako smo ih kaznili, znači dali smo im to zato što su bili nevjernici. Vohel džezejna illa al-kafur, vohel illa a mi tako kažnjavamo samo nevjernike, narod koji neće da, da vjeruje. Draga braći i cijenjene sestre, doista je ovo naše vrijeme, vrijeme u kojima imamo puno blagodati, u kojima nas je Allah počastio, da imamo i blagodat slobode, da imamo i blagodat mira, da imamo i blagodat imetka, da imamo blagodat puno čega što dosta muslimana na svijetu nema na ovom nivou na kojem mi imamo. Ali većina ljudi je nažalost nezahvalna. I zato je važno da čitajući i učeći kuranski tekst razmišljamo o ajetima šta su sve narodi prije nas prolazili da bismo mi s Allahovom pomoći bili Allahu na blagodatima zahvalni. Na trećem mjestu kaže Resul sallallahu alaihi veselem da je vjera savjet voli rasulihi. I kakav odnos trebamo imati prema njegovom poslaniku, prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi veselem. O ovoj temi vjerujem da ste puno slušali, ali ono što želim podsjetiti sve nas jeste kuranski ajet u kojem uzvišeni kaže men yuti'ir rasule faqad Allah. Onaj ko se pokorava poslaniku, taj se pokorava Allah. Wa ati'u Allaha wa ati'u Rasul i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku. Dakle, onaj ko bude iskreno volio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, Kul in kuntum Allah. Reci ako Allaha volite. Fettebi'uni, mene slijedite. Allah, pa će vas Allah voljeti. Vojagfir lekum zunubekum i grijeh vam vaše oprostiti. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je u svim segmentima života i kao suprug, i kao otac, i kao komšija, i kao poslanik, i kao vojskovođa, i kao učitelj i kao odgajatelj naš najljepši uzor. On nas je podučio da je i osmijeh kad susretneš svoga brata sadaka. On nas je podučio da će najteže na vagi na sudnjem danu biti lijepo ponašanje. On nas je podučio da ne trebamo islam gledati samo u segmentima, u dijelovima, nego u cjelini. Da ga živimo u svoj njegovoj ljepoti. I zato nam je važno da dobro naučimo da dobro upoznamo i shvatimo kakav je to bio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Da bismo ga slijedili u svim segmentima i na taj način stekli i Allahovu ljubav i da budemo i u njegovom društvu na sudnjem danu i molim Allaha da nas uvede u džennet i da nam on bude šefađija i da to bude sebe našeg ulaska u okrilje Allahove milosti. Koliko je bitno da upoznamo poslanika sallallahu alaihi ve sellem, upravo nam govori ova naša zbilja. Pitajte svoju rodbinu i prijatelje. Vidio sam jedan interesantan prilog na televiziji. U Maroku sa televizije intervjuiše i pita – nabroj mi imena petorice ashaba poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Uspiju neki nabrojati možda Ebu Bekra i, i Omara da se sjete halife ko su. Skoro niko nije znao nabrojati pet ashaba. A kaže nakon toga, de mi nabroj pet futbalera Barcelone. Koji stopa? Sad vi pitajte našu djecu, reprezentativce BiH, odmah će vam nabrojati sve a desetoricu kojima je obećan džennet ili četvoricu ashaba pr prvih halifa ili mnoštvo drugih stvari saznaćemo i vidjeti da nažalost naš narod puno toga ne zna. Nama se čini, ali čak i one elementarne stvari nismo u dovoljnoj mjeri savladali da bismo to kroz praksu, kroz život svoj, kroz ponašanje, da bi se to realizovalo i vidjelo. I zato preporučujem da što više ili svakodnevno Napravimo sebi raspored. Evo savjeta. Mi kao muslimani ili sjedbenici islama ne trebamo puno razmišljati nego samo slijediti ono što nam je naš stvoritelj koji nas je stvorio i najbolje nas poznaje i koji nam je dao smjernice ako se toga budemo pridržavali. A to je da vodimo računa prije svega o pet namaza. Jer je namaz stup vjere. Femen aqameha faqad aqamed din وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّينِ Jer kaže poslanik sa selem, ko namaz obavlja, taj čuva svoju vjeru, drži je uspravnom, a onaj ko ostavlja namaz, taj ruši svoju vjeru. I da napravimo sebi raspored, da u toku dana obavezno, da nam ne prođe niti jedan dan, a da nismo proučili dio Kur'ana i pročitali dio prevoda. Da nam ne prođe niti jedan dan, da makar nismo jedan hadis pročitali. i da nam ne prođe niti jedan dan, a da makar jednu stranicu knjige koju mi odaberemo sebi ne budemo pročitali. Interesantno je da smo mi umet nauke. Nije prva objava bila vjeruj, nego je prva objava bila ikra, uči, čitaj, ali bismi robbi kelledi halak u ime gospodara tvoga koji stvara. Da bismo ove odnose dobro shvatili, razumjeli, prihvatili i ispravno po njima živjeli, vrlo je bitno da svakodnevno budemo u ovoj aktivnosti. I ja se nadam da ćemo ovaj savjet, jer ovo prvo govorim sebi, ovo ja nastojim u praksi živjeti, ne znam ovi koji imaju e, telefone, da li ste ovaj program e, Hadis dana i ono je dobro. Imate Hadis dana, imate jutarnji večernji zikr, ako nekad insan zaboravi, samo vam dođe opomena. Kaže vrijeme je za jutarnji zikr ili vrijeme je za večerni zikr i dobijete hadis dana i otvorite to je par minuta da pročitate hadis za taj dan koji vam puno, puno može pomoći da u tom danu od hajra učinimo. I odnos prema poslaniku alaihi salatu wasalam će nam biti puno bolji što god ga budemo bolje upoznali, jer onaj ko se približi ličnosti poslanika sallallahu alejhi ne može da ga ne zavoli, ne može da ga ne slijedi, ne može da ga nema za najbolji uzor. Jer vi vidite danas omladina šiša koja je daleko od džamije, šiša se ili kako se futbaleri šišaju, ili kako se glumci šišaju, ili kako se pjevači šišaju, oni su im uzor. Oblače se. Vi imate danas omladine koja obuče poderane farmerice. I mi se našalimo ako nam tako dođu u džamiju, ja kažem hoćemo li organizovati Sergiju. Jer ipak sramota je da hodaju poderanih hlača. Ma dobro, Efendi, eto mi se izvinjavamo. Shvatili su poruku. Ali zamislite roditelji, kakvi su to roditelji koji kupuju takve pantalone svojoj djeci. Jer oni kažu, neki kažu ja im Efendija ništa ne mogu. Jer roditelj nije bio spreman za ulogu koju je dobio. Spremamo se da bismo, ne znam, bili učitelji, profesori, da bismo bili vozači, da bismo bili direktori ili rukovodioci, ali malo je oni koji razmišljaju da se spremaju ozbiljno da budu kvalitetni roditelji. Jer djeca daleko više gledaju šta mi radimo nego šta im pričamo. I vrlo je bitno da se unutar kuće napravi takav ambijent da djeca vide da njihovi roditelji brinu o njima, da ih vole i da pomognemo našoj omladini da se ne oblače nakaradno. Da im ne budu oni koji su daleko od pravog puta uzor, a to je doista danas velika naša briga. Jer i djevojke i djevojčice, nažalost, kad od malih nogu nauče nositi usku odjeću, kad nauče pred babom tako izlaziti, kad nemaju stida, to je vrlo opasno i dugoročno i po tu porodicu kobno. Jer je vrlo bitno od malih nogu da naučimo djecu da osjećaju šta je stid i pred babom i pred majkom i pred rodbinom kako i na koji način se treba ponašati. I tu puno griješe roditelji koji nisu bili spremni za tu ulogu i jer puno lekcija su propustili i naravno u pristupu da griješe. Na četvrtom mjestu Kaže Resul sallallahu alaihi wasallam da je vjera savjet voli e imetil muslimin. Za predvodnike, za vođe muslimana. Subhanallah, ovo je tako aktuelna, aktuelna tema. Kako ćemo imati dobre vođe ako ih ne budemo savjetovali? Ako ne budemo sa njima razgovarali i ako im ne budemo govorili kako i na koji način se trebaju ponašati? među sedmoricom koje će Allah staviti pod svoj hlad na dan kada drugog hlada neće biti jeste i imamun adil pravedan vladar pravedan vođa nije lako biti pravedan vi znate kada je u doba Ali je radijallahu anhu nastupio fitnet sukobi među muslimanima ubistva e, ubijstva vrlo težak period i onda se žale ali kaže, pa šta je ovo da, je u tvoje doba i ovako, pa i u doba Osmana radijallahu anhu, ipak je taj fitnet. A kaže, u doba poslanika sallallahu alaihi veselem je bilo puno bolje. Jeste, kaže, ali je poslanik sallallahu alaihi veselem imao nas za ashabe. A ja sad, kaže, imam vas. Dakle, ovi su bili daleko bolji i onda im je daleko bolje stanje bilo. I mi danas, onakvi kakvi smo, takvi nama vladaju. Jer to je hadis poslanika sa selem, onakvi kakvi ste, takvi će vama vladati. Znači, mi trebamo razmišljati kako da odgojimo od malih nogu našu djecu i našu omladinu. Da se Allaha boje, da kur anuče, da im poslanik sa selem bude uzor, da bi dobili ovo četvrto, dakle, pravedne vladare, sve strane osobe koje će biti i obrazovane i odgojene, koji će proći i škole, koji će završiti i biti sposobni da se bave poslom koji im je dat kao emanet, ali da se Allaha boje. I da znaju da će za sve to odgovarati. Mi sada imamo jedan segment, imamo neke osoba koje su obrazovane, koje su sposobne, ali nisu bogobojazne. Imate na drugoj strani divnih osoba, stvarno su bogobojazne, finoga hlaka, ali nisu sposobni. I njima ako date emanet ili poziciju, uništit će i ovome ako date koji je obrazovan, ali nije odgojen, i on uništava. I vidimo šta smo dobili i šta imamo u našoj lijepoj domovini. Imamo puno sposobni, ali neodgojeni. Da bi napravili taj spoj, trebamo svi puno raditi. Puno podržavati svoju djecu da se obrazuju, da se odgajaju, da vole Allaha, da vole njegov njegovu knjigu Kur'an, da vole poslanika sallallahu alaihi sellem, da vole njegovu porodicu i da se trude i vole muslimanima ono što voli sebi. Jer jedan od lidera današnjice u Turskoj, Recep Tayyip Erdoğan je upitan kako su postigli takav ekonomski napredak, on je kratko rekao, nismo krali. Mada evo i sad dušmani rade i, i prave veliki belaj, ali dakle on je kratko odgovorio. I kad su ga pitali kako ste uspjeli takav ugled postići, on je rekao, mi nismo došli na vlast da vladamo svojim narodom, nego da im budemo sluge. Da budemo sluge svom narodu. Vi znate koliko su naši prethodnici bježali od vlasti, jer je to velika odgovornost. Ali treba onaj ko bude izabran na poziciju, muslimani mu trebaju pomoći na način da ga savjetuju šta je to što može dobro napraviti, jer ne može ni on sam vidjeti sve. I zato jedna od stvari koje Allah voli jeste da muslimani savjetuju svoje vladare ili one koji preuzmu emanet voćstva nad muslimanima. To Allah voli. Međutim, kod nas su većinom poltroni. Kad neko dođe na vlast, onda mu ljudi pričaju ono što bi po njihovom on volio da čuje. Vide oni da on ne radi kako treba. Ali oni ga fale da bi dobili dio dunjalu kako i njima treba a ne razmišljaju da u stvari na taj način i njega uništavaju i, i sebe. I pogledajte kako je ovo sve povezano. Jer na kraju vjera je savjet i svim muslimanima. Da bismo dobili kvalitet, on treba da izađe iz kvantiteta, iz tog dijela ummeta, gdje su, dakle, svi muslimani. I vjera nam treba pomoći Kažu da su žene jedine osobe koje mogu međusobno pričati, a i druge slušati. Pa se ja nadam da oni ipak slušaju nas, iako su se malo raspričali. Vjera nam treba pomoći da se snađemo u našem vremenu u kojem za jedan dan dobijemo informacija koliko je u 18. stoljeću čovjek dobio za sav život. Ovo mi je bila vrlo interesantna informacija kada sam je saznao. U 18. stoljeću čovjek je za čitav život dobio informacija koliko dana za jedan dan. Valja se nama danas naći. Ali nikada nismo imali bolje kuće, a manje musafira i manje djece. Nikada nismo imali bolju komunikaciju, a manje da su se ljudi zijaretili i međusobno posjećivali. Nikada nismo imali više para, a da smo bili nezadovoljni. Jer samo neka nam ovi koji duže pamte, neka nam ispričaju za koliku su dnevnicu nekada morali raditi i kakva su sve teška vremena bila i danas nije lako, ali je nekada bilo teže. Umjesto da budemo zahvalni, mi smo često nezahvalni. Zato nam vjera treba pomoći da nađemo mjeru. Zato nam vjera treba da shvatimo da smo mi bića koja su prolazna, ograničeno živimo na Dunjaluku i da nam treba svaki dan podsjetnik da zahvalimo na tom danu jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem ko se ujutru probudi da je siguran u svom domu da je zdrav u tijelu i da ima hranu za taj dan kao da mu je da cav dunjaluk subhanallah ali mi što se tiče dunjaluka razmišljamo htjeli bi da obezbijedimo ne samo sebe nego ako možemo i svoju djecu i svoju unučad ma nismo mi zato odgovorni subhanallah nego da kad se ujutru probudiš ako je mir i sloboda u tvojoj državi ako ti je u kući ipak, alhamdulillah, koliko toliko fino. Ako si zdrav u tijelu da ne moraš taj dan na dijalizu ili da ne moraš taj dan ići na operaciju koja je neizvjesna da li ćeš preživjeti. Dakle, da si ipak zdrav. Da imaš hranu za taj dan. Zahvali Allahu jer imaš poziciju kao da ti je dat sav Mi smo često ovoga nesvjesni i zato smo nažalost često i nezahvalni. Pri samom kraju volio bih vas upitati jedno pitanje. I od vas očekujem iskren odgovor. Kada biste svako jutro kada se probudite dobili 86.400 maraka. 86.400 maraka dobijate koje trebate potrošiti taj dan, jer naredno jutro dobijate nove. Šta biste uradili sa tim novcem? Ko ima odgovor, neka se javi. Jedan od prijedloga dobar, podijelili. Da li ima neko još prijedlog? Mogu li vam ja malo pomoći? Kako dijelimo kurban? Na tri dijela. Šta radimo? Jedan dio dajemo rodbini i prijateljima. Jedan dio siromasima na Allahovom putu. Jedan dio ostavljamo sebi. Šta mislite od ovih 86.400? Da li biste ostavili nešto sebi? Ja bi. Biste li ostavili nešto sebi? Za taj dan što ćete trošiti, šta? šta vam sve treba. Da li biste dali jedan dio rodbini prijateljima i komšijama? Čini mi se da je to logično da bi. I da li bismo jedan dio dali na Allahom putu? Bi, jel tako? Braćo i sestre, zapamtimo dobro da u 24 sahata imamo 86.400 sekundi. Dakle, nisu marke, nisu euri, nisu dolari, nego sekunde. 86.400, zapamtite ovaj broj. 86.400 sekundi dobijamo na dar od Allaha. Jedan dio posvećujemo sebi, jel tako? Jer trebamo spavati, trebamo jesti, higijenu, oblačenje i tako dalje. Dakle, posvećujemo jedan dio svom organizmu. Drugi dio trebamo posvetiti svojoj porodici, rodbini, prijateljima i komšijama, a jedan dio na Allahovom putu. Rasporedimo pametno svoje vrijeme. Vjera nam je savjet najbolji. Držimo se pravog puta. Neka nam je namaz orijentir. Učenje Kur'ana, čitanje korisne literature, druženje sa lijepim i iskrenim Allahovim dobrim robovima koji će nam biti podrška na pravom putu da ustrajemo u onome što je hajr jer tri su vrste sabura koji nas dovodi u konačnici do uspjeha. Prvo je da se strpimo u izvršavanju Allahovih naredbi, drugo da se strpimo u ostavljanju onoga što nam je Allah zabranio i treće je da se strpimo na musibetima ili na nedaćama na koje nas Allah stavi kao iskušenje. Zato, braćo i sestre, prigrlimo našu lijepu vjeru din i islam. Savjetujmo jedni druge iskreno, želeći jedni drugima ono što je hajr jer kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem nećete ući u džennet. Len džennete hatta tu'minu dok ne budete vjerovali. Volen tu'minu hatta a nećete vjerovati dok se ne budete međusobno voljeli. Ako ne budemo voljeli svome bratu ono što želimo i sebi, ako ne budemo voljeli svoje sestri ono što želimo i sebi, kod stara, dakle to je ispit naše iskrenosti u vjeri. Da li istinski volimo jedni drugima dobro? Da li istinski kad čujemo nešto što je hajir, žudimo da to prenesemo? Zamislite da sad ja večeras mogu kazati sutra ko dođe na sabah namaz u džamiju princa Abdullaha dobit će hiljadu maraka. Da li biste nazvali prijatelje? Da i oni dođu. Ja mislim da bi se napravio red Tuzla bi se ispunila dostra. Od sada javimo, internet bi radio, telefoni bi radili. A poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže dva rekata, rekata el fejri rekata el fejri hajrum mine dunja wa ma Dva rekata sabahskog sunneta bolja su od dunjalu i onoga što je na njemu. Ko će to čuti? Kad bi se mogli ti se vapi nekako prevesti u pare, kako bi bilo ljudi koji bi došli ovdje? I ne bi im bilo malo mrsko sutra ujutru da dođu ovdje. Ne za hiljadu, nego da kažemo sto maraka. Ne sto, nego da kažemo deset maraka će dobiti svi koji klanjaju. Da vidite koliko bi ovdje bilo džemata. I deset maraka. A poslanik alihi salatu wasalam nam govori da ćemo samo za dva rekata sabarskog sunneta imati veću vrijednost nego dunjaluk i sve što je na njemu. A šta je tek sa farzom? Dakle, još daleko više. Međutim, gdje je ta svijest? O tome govorimo. Da nju treba probuditi. Da treba kod muslimana i muslimanki probuditi svijest kolika je vrijednost namaza, kolika je vrijednost učenja Kur'ana, kolika je vrijednost prisustvovanja ovakvim dersovima, kolika je vrijednost biti u Allahu najdražim mjestima, to je u džamijama. Kolika je vrijednost da proučimo jedan ajet, jer zamislite kad poslanik sa selem kaže da će e, za svaki harf onaj ko prouči imati nagradu, a svako, svaki thevab ili svako dobro djelo se desetoro struko vrednuje i ne kažem da je elif, lam, mim, harf, nego elif je harf, lam je harf, mim je harf, da onaj ko prouči samo bismilu, koja ima 19 harfova, ima 190 sevapa. Opet, samo da to prevedemo, na primjer da kažemo ko prouči Bismillahirrahmanirrahim dobija 190 maraka. Zamislite koliko bi ljudi odmah, bismillahirrahmanirrahim, da dobiješ odmah 190 maraka. On, ne bi nikad prestajao. Odmah bi, bismillahirrahmanirrahim, da dobije 190 maraka. A poslanik alaihi salatu wasalam nas i savjetuje. Kad mu dolazi jedan od ashaba za savjet, on kaže La jezalu lisanu keratma min zikrillah. Neka ti je jezik non stop mokar od spominjanja Allaha. Braćo i sestre, spominjimo Allaha što više. Jer onaj ko spominje Allaha, primjer, methelu levi jezkuru rabbehu, a levi la jezkuru rabbe, methelu l'hajji vel Poslanik sa selem kaže, onaj ko spominje svoga gospodara i onaj koji ga ne spominje kao primjer živog i mrtvog. Onaj ko spominje Allaha, on je živ. Onaj ko ga ne spominje, on je mrtav. Onaj ko često Allaha spominje, to će ga podsjećati na Allaha i biti mu podstrek na putu dobra. Odvratit će ga od onoga što je loše i taj će biti ako Bog da u skupini oni koji su spašeni. Pogledajte koliko su mogli bi nastaviti, vjerujem do sabaha da govorimo o ovim ljepotama, ali se bojim da vas ne budem predugo zadržao i zato molim Allaha uzvišenog da sve ovo što smo večeras podijelili skupa bude svjedokom za nas, a ne protiv nas. Molim Allaha da spusti na nas milost svoju, da nam grijehe oprosti, da učini da nam vjera bude najljepši savjet, molim Allaha da izgradimo ispravan i iskren odnos i prema Allahu i prema njegovoj knjizi i prema njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prema vođama muslimana i prema svim muslimanima. Molim Allaha da se smiluje nama i našim roditeljima i svim vjernicima na sudnjem danu. Amin. Assalamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Molim uzvišenog Allaha da nagradi profesora ovo zaista prelijepo predavanje, te nadajući se da smo svi okoristili do večerašnje predavanje, meni preostaje samo da vas poselam. Assalamu alaikum Thank you.